لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا Hakika nyinyi mnayo ruwaza njema kwa mtume wa Mwenyezi Mungu kwa anayemtaraji Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na akamkumbuka Mwenyezi Mungu sana. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما Na waumini walipoyaona makundi walisema, haya ndiyo aliyotuahidi Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na Mwenyezi Mungu na mtume wake wamesema kweli. Na hayo hayakuwazidishia ila imani na utiifu.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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما Ili Mwenyezi Mungu awalipe wa kweli kwa sababu ya ukweli wao na waadhibu wanafiki pindi akitaka au apokee toba yao. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا Na Mwenyezi Mungu aliwarudisha nyuma makafiri juu ya ghadhabu yao. Hawakupata kheri yoyote. Na Mwenyezi Mungu amewatosheleza waumini katika vita. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na uweza.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 وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا na akakurithisheni ardhi zao na nyumba zao na mali zao na ardhi msiyopata kuikanyaga na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu Allahu akbar Allahu akbar La Hakika nyinyi mna kiigizo kizuri kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa mwenye kutaraji rehema Mwenyezi Mungu na neema za siku ya mwisho, na akamkumbuka na kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi katika hofu na kutumai na katika shida na katika neema. Na waumini walipoyaona makundi ya washirikina walisema, haya ndiyo aliyotuahidi Mwenyezi Mungu na mtume wake zamani, kwa alituahidi tutapata shida na kisha tutapata ushindi. Mwenyezi Mungu na mtume wake wamesema kweli, tabu hizi basi hazikuwazidishia ila nguvu za kuamini Mwenyezi Mungu na uzuri wa kunyenyekea kwa hukumu yake. Miongoni mwa hao waumini wapo watu waliomwahidi Mwenyezi Mungu kuwa watasimama imara mtume katika vita na wakatimiza hadi yao. Miongoni mwao wapo waliopata utukufu wa kufa mashahidi na wengine wamebakia wahai wakingojea nao kupata utukufu huo wala wakuigeuza ahadi ya Mwenyezi Mungu waliojikatia juu ya nafsi yao wala hawakugeuza chochote katika hayo ili Mwenyezi Mungu apate kuwalipa waumini walio kweli kwa sababu ya ukweli wao katika imani yao na kutimiza kwao ahadi walioitoa na waadhibu wanafiki pindi akitaka au amwezeshi alielekea kufikia toba Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe kwa kukubali toba, mwenye kurehemu kwa kusamehe maasi. Mwenyezi Mungu akawarudisha nyuma makafiri waliojiunga makundi kumpinga mtume na nyoyo zao zimejachuki Hawakupata heri yoyote kwa ushindi wala gawira. Na Mwenyezi Mungu amewatosheleza waumini wasipate mashaka kwa kuwapatiliza wale makafiri kwa upepo na malaika. Na mwenyezi mungu ni mwenye uweza wa kutimiza litakalo, ni mwenye nguvu hapana wa kumshinda. Na mwenyezi mungu aliwateremshia wasaidia makundi ya maadui katika watu wa kitabu na ni mayahudi wa bani kuraidha kutokana na ngome zao walipokuwa wakijilinda ndani yake na akaingiza katika nyoyo zao kitisho. Wengine mkawa mnawaua nao ni wanaume na wengine mnawachukua mateka nao ni wanawake na watoto. Na akakuridhisheni ardhi zao na nyumba zao na mali zao na ardhi ambazo nyayo zenu hazijapata kuzikanyaga kabla yake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu ni mweza wa kutimiza kila alitakalo.